раздел 13 вечарам на школьным двары зноў ажыўленне да ветру вядуць адразу па двое па трое ланцуг паліцаю арыштаваных амаль не перарываецца много новых людзей якіх не відаць было ні учора не нават сёння раніцай шэляга павялі не не то со здзіўленнем не то со страхам усклікква аўчанік значит і ты иван а я думаў что ён думаў аўсянік не дагаварвае міце стаіць зім поплеч глядзець на двор сярод тых хто ідзе под канвоем выдзяляецца высокі плячысты чалавек якого паліцай вядзе аднаго а Міце яго і учора бачыў. Постаць чалавека знаёмая, нехта з раёных работнікаў. Яго і учора вадзілі, гаворыць міця аўсяніку. Учора? А чаму ты не сказаў, это шэлях трымаў майстэрню. Думка імгненна пераскаквае на драгуна. Ён не адзін, гэта ясна, звязан з партызанамі, гэта цэлы ланцуг людзей гаечных ключоў так і не перадалі. Немцы па вёсках. Аграном сказаў: «Будзеш у нас сувязным. Не хацеў знаёміць ні з кім, нават з тымі, з якімі ён міця разам слухаў радыё. Ён іх не падвядзе, нікога не падвядзе, лепш загіне. Што думае пра яго сюзана? Як там яна? хворая. А ў мястэчка арыштавалі, гаворыць аўсянік. Глядзі колькі новых, А за што гэтых жанчын? Сапраўды на двары большасць новых жанчын паліцай вядзе гуртам. Яны спалохана азіраюцца, і іх, мабыць, арыштавалі сёння. Цяпер зразумела, чаму да паўдня ў турме было ціха, хапалі людзей мамо мамочка моя у роспачы карычыць жонка настаўніка Іван яны маму взялі мама тут павялі навошта яна ім что зрабіла усіх хочуць знішчыць усіх усіх Жанчына забілася як злоўленая птушка ломіць руки, кідаецца на падаконнік, на краты, надрывна рыдаючы. Хлопчык ужо не можа плакаць, сядзець ціхі спалоханы. У настаўніцкай дапытваюць. То сціхае крык, то даносіцца зноў. Вечарам, калі зусім сцямнела, меця чуе асцярожны стук, ва ўнутраныя дзверы адзываецца ўзлазіць на спінку ложка Сергей на падлозе ля самых дзвярэй голас чужы незнаёмы я так і сказаў як ты гаварыў пра настаўніка пыталі ці хадзіў да яго слухаць радыю жыве блізка ад мяне а не ведаю яго білі Ён гаворыць нешта яшчэ але неразборліва глуха нібы з-пад зямлі меце маўчыць не ведае што сказаць няма ніякіх слоў так стаіць некалькі хвілін углядваючыся ў паўзмрок пакоя нарэшце просіць ты э, засні Сергей спі табе трэба паспаць Сяр'ей не адказвае. Міця кладзецца, доўга ляжыць з адкрытымі вачамі, сон не ідзе, ён нібы чуе перарывістае Сергеева дыханне, Сергей побач, іх раздзяляюць толькі дзверы. Пра вас пыталіся, шэпча міця, устаўшы, нахіліўшыся над ложкам настаўніка. Это Сергей, мой таварыш, быў на допыце. Вадейка, даючы знак, што зразумеў, кранае яго за руку. Міця зноў кладзецца на ложак. Ноч трывожная. Турма поўніцца шорахамі, крокамі, прыглушанымі галасамі. Музыкі, як учора няма. Кавалак неба, Відны з акна засеяны зоркамі іх многа, бліскучай нібы абмытыя расой, далёкія невядомыя светы. Можа, і там ёсць людзі, войны, турмы. Недзе, мабыць, на чыгунцы раздаецца кулямётная чарга, потым яшчэ та поле стаіць пад акном, як нямая чорная горка. Востра пахне палыном. У сярэдзіне лета заўсёды так пахне. У полі даспявае цяпер жыта, Ночу пад зоркамі каласы шчасцяць ледь ледзь. Зямля дыша цеплынёй. Паветра нібы знастояна на тысячы пахаў. Нячутна носяцца кажаны. Як яны бачаць ноччу? Думкі аб зорках полі жыце тых штодзённых праявах жыцця, якія спадарожнічаюць дзяцінства, прыносяць супакой. Непрыкметна падкрадваецца сон. Прачынаецца міць ад гучнага літання, У першае імгненне не могучы разабрацца дзеян, касцянеет холоднай жудасці. У праёме акна чорная постаці, наварушыцца, ўзмахвае рукой. Пра жах, які скаваў цела да свядомасці ўрэшце даходзіць, што гэта жонка настаўніка трымаючы на адной руцэ хлопчыка яна як бы моліцца мы паляцім да зорак хорошы мой далёка далёка зоркі чалавечыя душы чыстыя нявінныя самі станем зоркамі побач будзем хорошенькі будзем свяціць над зямлёй нам будзе добра ціха няма на зямлі шчасця жыццё проклятае. Яна звар'яцела, шэпча настаўнік. Ён перасеў да міці, Всё яго вялікае цело дрыжыць, жанчына прычытае. Цяпер голас я зрабіўся мяккі, спакойны. Ён як бы зусім пазбаўлены трывогі. Здаецца, яна проста спявае калыханку. Ты станеш анёлам хорошы мой, Нколі не лятай на зямлю. Яна проклятая, проклятая, На небе спокойно. Там людзей не мучаць, там мы будем любіць, адзін аднаго, Нхто нам не перашкодзіць любіць. Ад гэтага напеўнага рэчытатыву становіцца жутасна. Настаўнік маўчыць. У яго відаць не стае сіл, каб перапыніць шонку хлопчык спіць у маці на руках. Рытмічна пакалыхваючыся, яна стаіць перад акном, І здаецца, няма ёй справы да камеры, турмы, да ўсіх гэтых людзей, якія дышуць, спадзяюцца, хочуць жыць. Далёкія зорачкі, возьмите нас до сябе хутчэй возьмите мы не хочам тут тут тесно людям тесно все ненавидеть пьются не дают спокою мы хочам спакою. Мы прыляцім та вас зорачкі. Настаўнік устае, падыходзіць да жонкі. Марыя, ляж, просіць ён. Ты стамілася. Паспі, Марія. Яна падпарадкоўваецца без слоў. Кладзе на ложак хлопчыка, акрывае хусткай, Прымошчваецца сама. Праз хвіліну спіць ужо, ціха, роўна дышам. Настаўнік лёг з міцем. Абодва не спяць. У калідоры таўхатня, тупат, прыглушаныя галасы. На двары загудзеў мотор. Цяжка зразумець, прывезлі каго ў турму, ці вязуць адсюль. Гісторыя, крывёй напісана. Нібы сам сабой, разважае вадэйка. самых першых крокаў чалавека. Але свет такога даўно не бачу. Даўно можа з часоў Чгісхана. Ніякай павагі да чалавека. Абсалютна ніякай. Глядзець на яго, як на жывёлу. дзе ж тыя дабрачыннасці, якімі столькі вякоў выхвалялася Еўропа. Хрысціянства, гуманізм. У двадцатым стагоддзі Германія пастаўляе свету катаў вылюдкаў О якую праўду пісалі бальшавікі калі папярэджвалі наконт фашызму я не верыў думаў прапаганда бальшавікі вернуцца дарагі мой павер мне а за нас адпомсцяць. Адны яны могуць выратаваць чалавецтва. Стары свет згінуў. Ён асуджаны на пагібель. Інакш як вытлумачыш такое? калі ў грамадстве бяруць верх нізкія інстынкты і пачуцці яно гніе не яно гіне проверана гісторыі садом і гамора старажытны рым фашызм это агонія закат старой Европы, змрок свядомасці. Так у чалавеку ёсць цёмнае, звярынае. Этага нельга адмаўляць. Дастаеўскі гэта добра бачу. Фашысты знімаюць нізкае ў чалавеку як сцяг. Бачаць у ім толькі звера так іх нямецкі нічча вучыць. Вось ён звыш чалавек у натуры, белакурыя бестыя. Будзе ісці па касцях, па чарапах, пляваць на цывілізацыю, на культуру, фашызму. проклятие человечества. Ён перетворил немца послухмяную машину для знищения людей. Ой, ой, поздно. Поздно я это зразумел. О, як поздно. Цела настаўніка гарачае. Гаворыць ён спяшаючыся, захліпваючыся, нібы баіцца, што не паспее ўсяго выказаць, меце ўзрушаны, лей праз пякельны вір, які пануе ў яго душы, прабіваецца думка. Вадейка як бы забыў аб становішчы сваім сям'і словы яго. Як на мітынгу. Раскармілі фашызм маленькія, баязлівыя людзі, якія прывыклі гнуць карак. Мая хата з краю, абы напхаць жывот, пражыць як-небудзь фашысты хітрыя казыраюць высокімі паняццямі лёс нацыі айчыны новая Европа гітлеру кожнай прамове прызывае ў сведкі Бога на гэтую прыманку таксама у клюнули. Человека купить, оказывается, можно танно. Кіўні пальцам. Ён і побежить. Але тяжким будзе пахмелле. Вы давно слухали радыё спытаў міця что перадаюць нашы вадейка на хвіліну змоўк задумаўся пазаўчора слухаў можа апошні раз у жыцці по дрэнна на фронте баі на доне ясна немцы рвуцца на каўказ і да волгі хочуць нафту захапіць перарэзаць галоўную водную артэрыю что тут скажаш дарагі мой прахлопалі мы нешта вельмі важнае Ой, крычалі, лямантавалі, А як да справы прыйшлося. Цяпер кроўю плацім мільёнамі жыццю. У гэтай вайне чалавек, як муха. Вайна і тут таксама. Немцы хочуць вынішчыць нацыю. Жыццёвую прастору сабе заваёўваюць. Я ўпэўнены, прайграюць яны вайну. Іначай быць не можа. Яны разлічвалі на хуткі поспех. Масква гаворыць аб гэтым увесь час. Цяпер вайна стала зацяжной. Немцу такое, нож у горла, але пройдзе не год не два, пакуль усё скончыцца. Вы выкладалі ў школе гісторыю, Не, мой дарагі біялогію і хімію. Гісторыкам зрабіўся за апошні год палітыкам таксама кніг перачытаў процьму добры вы чалавек смелы позна я стаў ім цяпер не паправіш давай паспрабуем заснуць у нашым становішчы сон самае галоўнае Міцю хочацца сказаць гэтаму чалавеку многа ўдзячных цёплых слоў. У кнігах, якія ён прачытаў, былі розныя героі, по-рознаму захаплялі, але ніводзін з іх не падобен да вадэйкі. Настаўнік нічога не зрабіў памыляўся, каяўся, але з ім не страшна нават паміраць. Мякка целы інтэлігент выплыла аднекуль прачытаная фраза і усміхнуўшыся з яе недарэчнасці. Міця заснуў. Так промінула другая ночь.